վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Նարեկ Մարսպետունու Ադիբեկյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության տեղեկատվության համաձայն դեկտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում մարտական հերթապահության ժամանակ ականապայթունային վնասվածք է ստացել շարքային Արթուր Գարիկի Դանիելյանը։ Զինծառայողի վիճակը ծանր կայուն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ստորագրել է քաղաքացիական ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, հանրային ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների երամյա ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքները։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի ազգային ժողովում ավանդույթ դարձած բաց դռների օրնախաձեռնության շրջանակում դեկտեմբերի 11-ին պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ համանadrության օրվա արդիվ հյուրընկալվել են Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուր գյուղի Վարդան Ջիվանշիրյանի անվան միջնակայք դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները եւ նրանց ուղեկցող ուսուցիչները։ Այսի ընթացքում դպրոցականները շրջել են ազգային ժողովի շենքում, եղել են լիագումարնիստերի դահլիճում, գրադարանում, ցանոթացել մշտական հանձնաժողովների աշխատանքներին եւ զրուցել падգամավորների հետ։ Աշակերտներին ընդունել է խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ով նշել է, որ նման նախաձեռնության նպատակը գալիք սերնդին երկրի կառավարմանը մոտիկից ցանոթացնելն է, ինչը կարող է որոշիչ լինել նրանց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Խորհրդարանի ղեկավարը հյուրերին է ներկայացրել Արցախում պետականաշինության կայացման ուղին, անդրադարձել կառավարման համակարգի առանձնահատկություններին եւ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին։ Այդ համատեքստում Աշոտ Ղուլյանը պետության ապագա կառավարիչներին խորհուրդ է տվել գիտելիքներ ու հմտություններ կուտակել ոգու, ուժի եւ օրենքի երկիր կառուցելու նպատակով, հաշվի առնելով իրենց հարազատ գյուղի եւ Արցախի փառահեղ անցյալը։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, դպրոցականները ազգային ժողովի նախագահին են առաջադրել երկրի կառավարման մարմիններին եւ արտասահմանյան ուսումնառությանը վերաբերող հարցեր։ Ազգային ժողովից պատանի հյուրերը այցելել են նաև Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն եւ ցանոթացել հասակակիցների գործունեությանն ու արդեն գրանցած հաջողություններին։ Դեկտեմբերի սկզբին մամուլում տարածված տեղեկատվության համաձայն Հոնոլուլուի քաղաքային խորհրդի անդամ Քիմբերլի Մարկոս Փայնը հայտնել է, որ մտադիր են բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Ստեփանակերտի հետ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը հարցի կապակցությամբ նշել է, որ նմանատիպ հարաբերությունների հաստատումը կարևոր ներդրում կլինի Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների Հավայի նահանգի միջև համագործակցության զարգացման եւ ընդլայնման գործում, հավելելով, որ Արցախի իշխանությունները շարունակելու են ջանքերը օտարերկրյա պետությունների հետ ապակենտրոնացված համագործակցության ընդլայնման եւ տարբեր ոլորտներում համատեղ գործ նախնական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Հանրապետությունում տեղացած առաջին ձյունն ու ցուրտ եղանակը դրական ազդեցություն կունենան աշնանացան մշակաբույսերի համար։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով, քանի որ ընդհանուր առմամբ արդեն ավարտվել են βέρքահավաքն ու աշնանացանի աշխատանքները, տեղացած ձյունն ու բացասական ջերմաստիճանը անվնաս են աշնանացան մշակաբույսերի համար, նույնիսկ օգտակար մի փոքր էլ ուշացած։ Քանի որ βέρքահավաքի աշխատանքները ավարտված են եւ բազմամյա տնկարկներից եւ նույնպես ավարտված է, բնականաբար այս ձյունը բացասական ջերմաստիճանը որևէ ազդեցություն չի ունենա ծառերի եւ այգիների վրա։ Ինչ վերաբերվում է աշնանացանի ընթացքին, ապա Աշնանացան աշխատանքները հիմնականում նույնպես ավարտված են եւ կարելի ասած նաեւ այս ձյունը եւ տեղումները մի քիչ ուշացած են։ Ինչ վերաբերում է սառնամանիքներին, նույնպես բացասական ազդեցություն չի ունենա արդեն ծլարձակած եւ թփակալված աշնանացան հացատիկային բույսերի վրա, կարելի է գնահատել դրական։ Նշեմ, որ հարթավայրային գոտում ձյուն չի եղել, եղել են տեղումներ անձրևի տեսքով, բայց ելի օկտակարա բացասական ջերմաստիճանները նվազեցնում են վնասատուների շարժը դաշտերում։ Անդրադառնալով այս տարվա հերկի ու աշնանացանի ու ցուցանիշներին գյուղվոլորտի պատասխանատուն տեղեկացրեց, որ դրանք գերազանցել են նախորդ տարվան։ Ընդհանուր առմամբ հերկն ու ցանքսը կատարվել են ագրոժամկետներին համապատասխան, իսկ այժմ հանրապետության երկրագործները հողը նախապատրաստում են գարնանացանին։ Այսօր ադրությամբ ունեն գրանցված 67550 հեկտար հերկ, որը նախորդ տարվա դրությամբ ավել է շուրջ 27%-ով, նախորդ տարի այս նույն ժամանակատվածում եղել է 53330 հեկտար հերկ, ցանկ հասել ենք արդեն 62170 հեկտարի, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է 26%-ով, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում եղել է 49210 հեկտար ցանց, նշվածս 62170 հեկտարից 34130 4 հեկտար ծորեն է եւ 28036 հեկտար գարի։ Ցանքսերի ծավալով ամենից շատը Քաշաթաղի շրջանում է 19600 հեկտար, հաջորդը Մարտունու շրջանն է 13650 հեկտար, հետո արդեն Ասկերան եւ Հադրութի շրջանները։ Մոտորապես 90%-ը կատարվել է ագրոժանկետներում, որը ողջունելի է։ Թերքի աշխատանքները շարունակվելու են, քանի որ այսպես սկսած արդեն պետք է նախապատրաստվեն գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսի համար, իսկ գառնանացան Ֆրանսիանի համար հողնախապատրաստումը արդեն սկսում են ձմռան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանում առաջնային խնդիր է մնում մարդկանց բնակարանով ապահովելու հարցը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հարցը հնարավորինս կարգավորելու նպատակով շրջանի իշխանատոր աղավնոց գյուղերում հանրապետության կառավարության եւ բարերարների կողմից մոտ 100 բնակելի տներ են կառուցվել։ Մնացած բնակավայրերում բազմազավակ ընտանիքների համար նույնպես բնակելի տներ կառուցվել են եւ աշխատանքները շարունակվում։ 2017 թվականի ամռանը 8 բնակարանոց շենք է կառուցվում շրջանի ամենաարապային Արաքսամերձ Միջնավան քաղաքում, որտեղ 500-ից ավելի բնակիչ կա։ Բացի նշված շենքից, քաղաքում հիմնանորոգվում է քաղաքապետարանի շենքը, Հովհաննեսի Ստալինը Սարավոյտովայի անվան միջնակարգ դպրոցի շենքին անորոգում ավարտվեց այս տարի։ Քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի վարիչը Գոհեր Շինարարների կատարած աշխատանքի, որ իրականացվել է նորմերի սահմանով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը հնարավոր է 2018 թվականին։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Նա ընդգծել է, որ անչափ հուսադրող է Ժնևում նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են բանակցային գործընթացը շարունակել եւ փոխզիջումների ճանապարհով կարգավորել հանգուցային հարցերը։ Նրա խոսքով սպասումներ կան, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարները հնարավոր է համանախագահների աջակցությամբ հանդիպեն հունվարին։ Հայաստանում 2018 թվականին նախատեսվող համանդրական բարեփոխումները Ղարաբաղյան հակամարտության վրա որևէ կերպ չեն անդրադառնա։ Նման կարծիք է հայտել քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ 2018 թվականին այդ գործընթացից հետո փոփոխություններ կլինեն, բայց հիմնականում ներքաղաքական կյանքում։ Հակամարտությունը այս պահին այն փուլում չի գտնվում, որ հնարավոր լինի ինչ որ կտրուկ փոփոխություններ ակնկալել, ասել են նա։ Thank you. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր այցելել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն եւ ծանոթացել ռազմական տեխնիկայի նմուշներին։ Նա նախ դիտել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպված փակ ցուցադրությունը, ծանոթացել Հայաստանում վերջին երկու տարում ստեղծված կամ զարգացված ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության նմուշներին։ Այնուհետև վարչապետ Կարային Կարապետյանի գլխավորությամբ պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարքնաբերական հանձնաժողովի նիստ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար 2018 թվականի հոկտեմբերին կայցելի Երևան։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը։ Դիվանագետը նշել է, որ 2018 թվականը Հայաստանի համար հակեցած կլինի իրադարձություններով, որոնք կարևոր կլինեն նաև Ֆրանսիայի համար։ Դրանց թվում դեսպանը առանձնացրել է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը, ինչի կապակցությամբ նախատեսվում են Ֆրանսիայի կառավարության ներկայացուցիչների այցեր Հայաստան, Էրեբունիի 2800-ամյակը եւ Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյակը։ Կանադայի համայնքների պալատի падգամավոր Թոնի Կլեմենտը ելույթ է ունեցել խորհրդարանում անդրադարձել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա նշել է, որ այս համար մեկ ազատ աշխարհ միջազգային կազմակերպության հետ ուղևորվել է Արցախ։ Պատգամավորը իր խոսքում ընդգծել է, որ ցանկանում է տեսնել խաղաղ ու բարգավաճող Արցախ, որտեղ մարդիկ կարող են կողք կողքի ապրել հարևանների, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ։ There are numerous examples of human rights abuses that deserve to be highlighted. I would like to emphasize the current human right current human rights situation in the Republic of Artsakh or Nagorno-Karabakh. Մենք հանդիպել ենք ворթեկորուս մայրերի զինծառայողների ու հակամարտությունում ներգրաված այլ մարդկանց հետ։ Ես ականատես եմ եղել անպատմելի սարսափների, Կոչ է մնում կառավարությանը դատապարտել տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումն ու աշխատել հակամարտության հետագա սրացումը կանխելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ Արցախ կատարած այցի շրջանակում նա եղել է առաջնագծում, այցելել Թալիշ գյուղ եւ տեղում ծանոթացել 2016 թվականի ապրիլին ադրբեջանական զինված ուժերի կատարած վայրագություններին առնչվող փաստերին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է արդիական հիմնախնդիրներ գիտական համագործակցության ծրագիրը, որի նպատակն է ուշադրության կենտրոնում պահել արդի համահայկական տիրույթին, տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումներին վերաբերող հարցերը, վերհանել հիմնախնդիրները եւ նախանշել լուծման ուղիները։ Օրերս կայացել է առաջին քննարկումը, որի բանախոսներն էին ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահրամ Բալայանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն, հնարավոր զարգացումներ, պատերազմի վտանգ թեմայով եւ փորձագետ Հրաչա Արզումանյանը, տարածաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասում թեմայով։ Դադիվանքի գմբեթավոր փոքր եկեղեցու 2017 թվականի հնագիտական հետազոտության ժամանակ որևէ զմրսված գախտնարան չի հայտնաբերվել։ Անդրադառնալով լրատվամիջոցներում զետեղված թյուր հրապարակումներին, նշել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի Արցախի հնագիտության խմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Նա նշել է, որ հետազոտության ընթացքում ստորգետնյա կառույց է բացվել։ Այն հիմնականում դատարկ էր։ դա Մենք գործ ունենք 50 սանտիմետր լայնությամբ եւ 6.5 մետր երկարությամբ պլանավորված կառուցված ստորգետնյա մի անցքի հետ, որը որևէ իր չի պարունակում, այսինքն թաքստարան չէ, որևէ տեղ չի տանում, թվում է մուտք ու ելք չունի, ասել է նա. Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը Անտիլիասի մայրավանքում ընդունել է Երուսաղեմի լյութերական եկեղեցու եպիսկոպոս Մունիբ Հունանին։ Նրանք համաձայնել են, որ Երուսաղեմի հարցում քրիստոնեական եկեղեցիների դիրքորոշումը պետք է հիմնվի երկու կետերի վրա։ Երուսաղեմի պատկանելիության հարցում քննարկումները պետք է ընթանան խաղաղության ոգով եւ միաստվածական երեք կրոնների իրավասությունները Երուսաղեմի տարածքում պետք է պաշտպանված լինեն։ Վրաստանի ընդդիմադիր հայրենասերների դաշինքի падգամավորների դիմումը ախալքալակի ժողովին, որ เป զի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի տեղական մակարդակով, այդպես էլ չհասավ Լիագումար նիստի օրակարգ։ Շրջանային ժողովի բյուրոն քննարկել է դիմումը, սակայն դեմ քվեարկել։ Իսրայելի ընդդիմադիր Եշ Ատիդ կուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, հիշելով, որ նա չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նրանք, ովքեր շղթում են հայոց ցեղասպանության ժամանակ երեխաների սպանությունը, չպետք է բարոյականություն քարոզեն։ Իր միկրոբլոգում նշել է Լապիդը։ Ավելի վաղ Լապիդը Իսրայելին կոչեր արել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Թուրքիայի նախագահին նաև դաժան բռնապետ է անվանել, ով աջակցում է անմեղ մարդկանց սպանության ուղղված պաղեստինյան ահաբեկչական խմբավորումների ջանքերին։ Նա այն մարդը չէ, որ մեզ պետք է դասեր տա, ասել է Նեթանյահուն Փարիզում տեղի ունեցած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Մշակութային կյանք Կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը ԱՊՀ երկրների մշակույթի գիտության եւ կրթության այլ գործիչների թվում դարձել է համագործակցության աստղի դափնեկիր։ Մրցանակը 2009 թվականից ավանդաբար շնորհվում է արվեստի, գիտության եւ կրթության բնագավառում նշանակալի ձեռքբերումների համար։ Դրա հիմնախնդիրներն են հումանիտար համագործակցության խորհուրդը եւ ԱՊՀ-ի մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը։ Պարքևի դրամական բաղադրիչը կազմում է 2 միլիոն ռուբլի։ Մարզասերների համար Լոնդոնում կայացած շախմատի սուպերմրցաշարի վերջին տուրում աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը սևերով առավելության է հասել Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանի նկատմամբ եւ նվաճել Grand Chess Tour-ի հաղթողի կոչումը։ Ֆուտբոլային վիճակագրության եւ պատմության միջազգային ֆեդերացիան ներկայացրել է աշխարհի լավագույն 20 խաղարկողների ցուցակը լավագույն խաղարկող է ճանաչվել կատալոնական Բարսելոնայի եւ Արգենտինայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Արգենտինացին ստացել է 247 միավոր։ Երկրորդ տեղում գերմանացի Տոնի Կրոսն է։ Արքայական ակումբի կիսապաշտպանը ստացել է 90 միավոր։ Երրորդ եւ չորրորդ տեղերը կիսում են խորվատ կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը եւ բրազիլացի Նեյմարը։ Երկուսն էլ ստացել են 81-ական միավոր անգլիական Manchester United-ի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը 3 միավորով կիսում է 16-րդ եւ 17-րդ տեղերը Juventus-ի ֆրանսիացի կիսապաշտպան Բլես Մատուիդի հետ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 12:43-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Իրանի Քերման քաղաքից 38 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գրանցվել է 5.9 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման օժգունությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7-ից 8 բալ։ Նախնական տվյալներով զոհերի եւ ավիրացությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։